Ephesians is about the church. Послание к Ефесянам а, говорит о церкви. Have you read through Ephesians? Вы читали эту книгу? It's about the church. Она о церкви. There's two parts. Там две части в ней. The first part, Первая. Three chapters... Okay, wait a minute. Подождите. I don't think we're, we're together yet. Я не думаю, что мы на одной волне. Ephesians. Ефесянам. The New Testament. Новый Завет. You have your, you have a Bible or your phone or tablet or something. Библию можете открыть, телефон или бумажно. Very important letter in the New Testament. Очень важное послание Нового Завета. This is the church. Это церковь. And This letter talks to us. И вот это послание обращается к нам. It talks about the church. И оно говорит нам о церкви. There's two main parts to this letter. It's very simple. Две важные, э, основные части этого How many письма. chapters in this, in this letter? Сколько глав в этом послании? There are... Их шесть. There are six, yeah. Шесть, six да. Chapters. Шесть глав. Very easy. The first Очень просто. Первые три главы Павел говорит об образовании церкви, о создании. Откуда взялась церковь? И первые три главы говорят нам об этом. И вторая половина, 4, 5, 6 глава, говорят нам о том, что делает церковь об ее функциональности, что она должна делать. Ну вот об этом можно узнать из глав с 4 по 6. И мы сейчас а, остановились на 4 главе. Павел, what, what it means to be together. Начинаем говорить о том, что означает быть вместе, как одна, одна группа. He's gonna, <clears throat> Расскажет нам больше about, 7 <clears throat> по 11. About keeping or preserving как сохранить the unity of the church. удержать единство в церкви. How do we do that? Как нам это сделать? We keep the unity of the church. We, keep, we stay united together. Мы остаемся едины вместе. Here's the idea. This is it. Вот, вот такая идея For today. на сегодня. One of the things that helps the church stay united, Одно из того, что помогает церкви быть единой, сосредоточенной, это одаренные люди. И здесь об этом говорится. God has given gifts Бог дал to the church дары церкви through people. через людей. Gifts people Бог одаряет людей for what purpose? для чего? So I can show you how для того, чтобы показать, насколько я важен. И, да, у меня, я классный, у меня дары. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько я важен. Нет, нет, Вся суть даров, которые Бог дает своей церкви, это для того, чтобы помочь удержать единство церкви, для того, чтобы помочь росту церкви на тому, на чем она сосредоточена. Вот о чем здесь говорит Павел. Давайте посмотрим эти стихи. And, and a bit better, I hope. И я надеюсь, что мы лучше немножко about this thing that many ask поймем about об, вот это, об вот этой вещи, которая очень часто задают вопросы люди, gifts дары, that are given to the church. дары, которые есть, которые даны церкви. In verses 1 to 6, а, с первых с первого по шестой стихи Paul talks about how we're all the same. Павел говорит на, о том, насколько мы все одинаковы. One, one, one, одно, одно, одно, один, э, семь раз, один. Кстати, кто-то упомянул мне, я уже забыл, кто. И я упустил одно. Which, which one? Какое? All right. <clears throat> Look there, chapter 4. Четвертая глава. Um, <clears throat> verse 5. One faith. One faith. Пятый стих. Одна вера How do we come to Christ? Как нам прийти к Христу? Как человек приходит к Христу? Разными, разными, множественными путями. Мы можем иметь прощенные грехи и разные варианты. Нет, нет. Павел говорит, есть одна вера. То, что он имеет в виду, я верю в это то, что все мы влаживаем нашу веру в Иисуса Христа. Вот как мы можем прийти в церковь. Через одну веру. Одна и та же вера для всех нас. И он говорит о том, что мы каком смысле мы все одни? Now verses, verses 7, 7 to 11 today, и сегодня в стихах 7 по 11 он расскажет нам о том, как мы все отличаемся. Мы все отли... okay? отлично, это нормально? Я не похож на Айзека, я не такой, как он. Я не такой, как Вова. А может быть, мы похожи, может быть, может быть мы одинаковы. Но мы разные, мы отличаемся. Но ну, как это такое может быть? Я думал, мы все должны быть одинаковы в церкви. И вот так все работает, да? Ну, здесь не то или другое, здесь и то, и то. Мы одинаковы в том, что мы раз, э, обсудили прошлом, на прошлой неделе. Но сегодня Павел говорит, что мы все отличны. Есть разнообразие в церкви. Это плохо? Hmm. Think of it this way. Подумайте об этом таким образом. Uh, Вам нравится, когда Молли играет на флейте? Да, да, скажите да. Не хотим обижать Молли. Вам нравится, когда Адам на гитаре играет? Да, мне нравится и они отличны, они Two разные. Totally Два абсолютно разных инструмента. Ну подождите. Playing, когда они играли, oh, разница, это oh ужасно, oh, как это по-разному звучит. No, Нет, наоборот, оно, как оно звучало? Очень красиво звучало. Like как оркестр. Сколько инструментов в оркестре? Я понятия не имею. Очень много. Очень много разных инструментов. Они разные ноты играют. Разные музыкальные моменты, которые не знаю, но, но все от, от, разное. но когда вы слушаете, что вы слышите? This beautiful piece of music. Замечательное произведение музыкальное. Because they're all harmonizing. Потому что все оно гармонично. They're complementing each other. И дополняет друг друга. It's not just one in, a bunch Это не просто какой-то один инструмент. 56 flutes. И 56 флейт. <laughs> No. Нет. You got flutes, you got clarinets, есть you got horns, you got violins, you got drums, you got all kinds скрипки of different instruments. и ударные инструменты, всякие разные. But because they are the same, Но из-за того, что они одинаковые, they're all playing the same они piece of music. играют одно и то же произведение музыкальное. And because of that, и из-за этого they complement они each other. дополняют друг друга. They harmonize together and it just sounds so гармонии друг с другом, и это очень-очень красиво звучит. It's supposed to be the same in the church. Также должно быть в церкви. Different gifts, разные дары, different abilities, разные способности, different strengths, разные силы, разные сильные стороны. So we work together, и поэтому мы работаем вместе together to build Christ's для того, чтобы church созидать церковь Бога. That's what Paul is saying in verses 7, not just to 11, he goes on, but Павел в 7 стихе и дальше. И тех стихах, которые мы дальше рассмотрим. Look at, look at these verses. Давайте прочитаем эти стихи. Let's look at a little more detail of what Paul says. Немножко детальнее разберем то, что говорит Павел. Verse 7. Седьмой стих. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано – он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям. Well, that was a word too. Okay, all right. Verse 7. Седьмой стих. <clears throat> Paul opens by telling us и Павел начинает с того, что очень важная, важная истина, которую нужно понимать, что каждый, all believers, все верующие, have received grace or, благодать, special особые способности, которые он называет дарами, and God, и которые, они, которые мы получаем от Бога для того, чтобы помочь созидать, строить церковь. If we had time, I would go over to 1 Corinthians. Если бы было время, я бы еще добавил 1 Коринфянам. Но это будет вашей домашней работой. If you're interested, go to 1 Corinthians, chapter 12. Вы заинтересованы, откройте первое. Write it дома открыть, записать. Verses 7 and 11. 1 Коринфянам, chapter 12. 12 глава. Verses 7 and 11. 7 и 11 стихи. И там Павел говорит о, о, об, об этом же. Not just a few people have gifts, Не только у некоторых людей есть но у всех верующих. Now 8 и с 8 по 10 стихи давайте прочитаем. Поэтому и сказано, он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям. Поднялся означает не, не что иное, как то, что он прежде спускался вниз на землю. Это спусти, этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. Okay. Павел объясняет нам, как это может произойти. Как такое может быть, Павел? Я очень рад, что вы спросили. Давайте я объясню. In these verses, Paul talks about at least there's at least four important things we need to В understand. этих стихах Павел говорит о как минимум четырех очень важных вещах, которые нам нужно понять. And it's through these И это things через вот that эти the вещи church is able церковь to, может to grow and to расти mature. и становиться более зрелой. You see, there's ascending, Есть going up, под- подъем, descending, спуск giving of gifts, и распределение дорог. and this phrase filling И- all things. И вот эта фраза наполнение всей Вселенной. See, in order for Christ, in order for Jesus Для того, чтобы to be able to give gifts Иисус мог дать дары, and to fill all и для того, things, чтобы наполнить все, he has to ascend Он and должен descend. подняться и спуститься. Okay, you're, you're confusing. Вы, ты меня путаешь. No, this is not to be confusing. It's Нет, very здесь simple. это не должно запутывать, это очень просто. All right. Let's talk about the ascending and И descending. What давайте is Paul talking поговорим, about? что, что это за подъем, по- поднятие, спуск. Actually, I believe that the descending comes first. Я верю что, в то, что э, спуск, сначала идет э, спуск. It seems that what Paul is talking about, Кажется, что то, о чем говорит Павел, when he says he descended, he talks about it a lot here. He descended, он говорит, что он спустился. okay? He descended to the Он earth, спустился на землю, or into the earth. вниз на землю. <clears throat> What does that mean? Что это значит? That he he was placed in the grave when he was buried Как говорится о том, что in он the был earth. погребен, когда он спустился на землю. He died. Он умер. And he was buried in он the earth. погребен в земле. Then what happened? А что потом произошло? He descended. Он спустился. He died. Он This умер. is his way of talking about Christ, Christ's таким work образом on our говорит behalf. He came to die о том, что сделал Иисус за нас. Он пришел, чтобы умереть за нас. Он спустился на землю. Он умер. Он был похоронен в земле. Но он там не остался, не так ли? Он, что он потом сделал? He ascended. Он поднялся. He ascended to the Father's right hand поднялся и встал по правую руку Отца. As a victorious как победитель, King of Kings. как царь царей. And then, и потом because he was victorious, из-за того, что он был he победителем, defeated sin он and победил death грех и and смерть hell. и, и ад, He has the right он имеет право to do what? сделать что? To give gifts. Давать дары. He gives gifts to those who are victorious Он with him. дает те- дары тем, кто победители вместе с ним. The winning general, what does he do? Генерал, который He победил, rewards all of his, Что он делает? Он награждает всех своих солдат за то, что они были в битве с ним. У него есть право это делать, потому что он победил, он одержал победу в битве. И он как генерал, он раздает дары и в честь победы, которую он одержал. И вот такой образ дает нам Павел. He is victorious, so he has this right победитель, поэтому у него есть это право давать дары вам и мне. And as these gifts И когда вот are эти used in дары the church, используются в церкви, what happens? что происходит? The glory of Christ Слава Христа fills the earth. наполняет Вселенную и всю землю. This is the process that Paul is talking about of how the church is going to grow and mature. И вот он, Павел описывает вот этот процесс, как церковь должна расти и становиться зрелой. Okay, does that make sense? Это, понимаете, о чем я говорю? Мне кажется, это просто. Look at verse 11. 11 стих, давайте посмотрим. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями. All right. We're going to stop at verse 11. Остановимся на этом Look стихе. at verse 12 goes in a different direction. 12 стих говорит немножко о другом. It says, it gives us purpose. дается нам цель. And we're going to talk about that next Мы говорим, поговорим об этом I've mentioned it a little bit, but we're going to talk about it in detail next time. Но детально об этом поговорим в следующий раз. So verse 11. 11 стих. Here Paul talks about some of these special gifts. Здесь Павел говорит об некоторых особенных дарах. Did, did you notice what I said? Вы заметили, что He talks about some. Он говорит о некоторых some of the special gifts некоторых особенных даров, that are given to the church. которые были даны церкви. He lists four or five, depending how you count. Здесь он перечисляет четыре или пять. There are apostles and prophets, апостолы, пророки, evangelists, проповедники, pastors, пастыря, teachers, учителя. Now, let's talk about them a little bit. Давайте поговорим об этом немножко the apostles and the prophets. Апостолы и пророки. It seems that Paul, what Paul is saying. Кажется, то, что о чем говорит Павел. These gifted men. Это вот эти одаренные мужчины. These prophets. Эти апостолы. Help the church to grow. Пророки, которые помогают церкви расти. They were part of the foundation Они являлись частью основания церкви. Foundation of what church? Основание какой церкви? Нашей? No. The church. Нет, церкви. The body of Christ. Тело Христа. What's that? А что это такое? What is that? Что это? The church, the body of Christ, Церковь. All believers. Тело Христа включает в себя всех верующих. Since the first century. С первого столетия. Каждый, кто покаялся и поверил в Иисуса Христа, он является частью тела Христа. Вот это называется церковь. And the apostles and prophets, апостолы и пророки, these gifted men, эти одаренные мужчины, were given to the church, они были даны церкви to help it get started. для того, чтобы начать ее, помочь, помочь основать. Они были частью фундамента церкви. Now, И давайте я задам вопрос. How many foundations do you lay when you build a building? Сколько фундаментов заливаете, когда при строительстве здания? Может быть, один фундамент. Чтобы построить одно здание, вначале ты заливаешь фундамент, и потом на этом основании ты строишь. Ты очень благодарен за крепкое, устойчивое основание. Если бы вы видели э, основание, фундамент этого здания, было бы классно, если бы было стекло здесь вместо пола. Потому что этот фундамент у нас очень классный. Он, супер классный фундамент. And the, the apostles and the prophets, и апостолы, пророки, they are the foundation они являются фундаментом церкви. Do we profit from what а, they did? Нас мы получаем какую-то пользу от того, что они сделали? Of course we do. Конечно. Do we profit from the work that was done in the foundation? Имеем пользу какую-то от того, что был залит вот этот фундамент этого здания. До тех пор, пока мы будем использовать это здание, мы будем получать пользу от того, от тех людей, которые построили такой крепкий фундамент для нас. Нам не нужно переживать. Мы заходим и вот пробуем ногой, как оно сегодня, как наш фундамент. Оп, осторожно. <laughs> Нет, мы так не делаем. Наш фундамент крепкий. Мы используем его. Каждый раз, когда мы приходим сюда. Каждый раз, когда мы работаем как церковь, мы используем основания, которые апостолы и пророки дали нам. Павел говорит об этом. вернуться во вторую главу, 20 стих, это не моя идея. Вот здесь об этом Павел говорит. Мы об этом рассмотрели это во второй главе еще. word says Божье Слово говорит, что апостолы и пророки являются фундаментом церкви. Do I expect there to be other apostles Ожидаю ли я других апостолов и пророков? Лично я нет. They did their job. Они сделали то, что им нужно было сделать. Well. Они очень хорошо это сделали. And we can say thank you. И мы можем сказать спасибо. Praise the Lord for Слава Богу those gifted за этих одаренных мужчин, которые laid заложили очень крепкое основание. Evangelists, евангелисты, проповедники. Evangelists still, I believe, still lead the way. Я верю, что евангелисты, проповедники все еще ведут. In in spreading the gospel to people who have never heard. Ведут вперед и распространяют Евангелие тем, кто еще его не слышал. Here's one mistake that many people in the church make. Вот одна ошибка, которую многие люди в церкви совершают. Here's the mistake. Вот. That's fine. Who are the ones who have the gift of evangelism in our church? Давайте найдем очень одаренных проповедников в нашей церкви. Maybe может быть, вот, вот этот человек, вот тот человек, хорошо. Все, они, они будут проповедниками церкви. Фух, все, мне не нужно этим, этим заниматься. Это ошибка. Это совсем не по-библейски. Те, у кого есть дар э, проповедничества, they do evangelism Они- in ways that maybe I'm not able to. проповедуют, может, такими путями, которыми я не могу совсем. Because they are gifted. Из-за того, что они одарены. But all believers Но все верующие, are given the responsibility. That sounds so negative. им дана ответственность, Given the немножко privilege. не очень звучит, им дана привилегия To tell people about Jesus. говорить людям об Иисусе. Просто расскажите свою историю. You're, you're, you go to church? Вы посещаете, ходите в церковь? You, you believe in Jesus? Вы верите в Иисуса? Yeah. Ну, tell your story. Расскажите, расскажите свою историю. That's it. И все. What has Jesus done for you? Что сделал Иисус для вас? That's all we're supposed to do. That's it. Yeah, really. That's what Scripture says. Это Писание говорит об этом. Just tell your story. Просто расскажите свою историю. Those with the gift of evangelism. Те, у кого есть дар пророчества. Will help the church do things that that we ordinarily might not do. И будут делать то, что мы обычно не сможем сделать. Pastors, teachers. Пасторы, учителя likely, it probably refers to those who serve in a, in a settled congregation говорится о тех, кто служили и проповедовали в э, устойчивом, э, устойчивой церкви, the pastor and teacher, or, or the pastor who is a teacher, или пастор, который является учителем, People have different Может opinions быть, on у that. людей разные мнения по этому поводу. But the one who is a the pastor, Но тот, кто пастор, what does he do? What, are the, what is that gift? What does that ну, mean? что он делает? Что это за дар? Что это It означает? means that he's able to comfort people. Это значит, что он может утешать людей. He guides Он может people. наставлять людей. He will protect. Он будет защищать людей. What's about, what about the, the, the teacher? А об учительстве что там? That's the picture of feeding. Это прообраз кормежки. The, the flock, the, the, ты the sheep, кормишь they need to eat. своих овечек, им so нужно the teacher кушать. Is able to explain, учитель, он может to teach and to explain well, what the word очень хорошим образом то, что говорит Слово Божье. These are not all the gifts Но это не все дары, give- that are given to the church. это, которые могут быть даны церкви. Here, here's some more homework for И you. вот еще немножко домашней задачи. More more gifts are talked about А in Romans в большем 12, количестве дорог говорится в Римлянам, 1 Corinthians 12 12 to 14. 1 Коринфянам 12 главе. What's the point? Но в чем суть? What's the point of what Scripture says about all this diversity in the church, all these В чем different смысл того, gifts? что церковь говорит о, о всяком разнообразии даров? И Here it is. вот God gives gifts to believers, to the church, Бог дает дары верующим в церкви, so the church can grow. Чтобы церковь могла so расти. It can be built up. Чтобы она могла so it can be strong. созидаться, чтобы она могла быть Whatever the gift is, каким бы дар ни был, it is supposed to be used он должен использоваться that purpose. для этой цели. Whatever the gift. Какой бы ни был But what about whatever the gift? But what about whatever the gift? Неважно, какой бы ни был дар. It's supposed to be used он должен for this purpose. для этой цели. Never for the benefit of the person with the gift. Никогда для пользы человека, у которого есть этот дар. That's not why God gives gifts Это не то, to those in the church. для чего Бог дает дары людям в церкви. Now, I, I understand Ну, я понимаю, that when a person, a believer, uses, верующий. uses the gift that God gives him Использует. properly дар должным образом for the Бог growth of the для church, роста церкви, then that person will be тогда- that person will be blessed. этот человек будет благословен. That person will be profited. Он получит пользу. But personal benefit Но личная выгода, выгода is secondary, она not, второстепенна, not primary. но не первична. What does Paul say? What is Paul saying? О чем говорит Павел? Christ died. Иисус умер, He was buried. Он был похоронен. He rose from the grave victorious. Он Восстал победителем. And he fills the earth with his glory. Из гроба, и он наполняет всю землю своей славой через церковь. That's what he says. Вот об этом Павел говорит. He wants his church to grow. Он хочет, чтобы его церковь росла. To mature. Становилась зрелой. To be strong. Становилась сильной. And as everyone in the church. И как Каждый в церкви uses their gifts, когда он использует свои дары, the way Christ wants them таким to образом, каким Иисус хочет, the church will benefit. то тогда церковь получит пользу от этого. The church will grow. И она будет расти. And Christ и Христос will be glorified. будет прославляем. And that's, that's what it's all about. И вот о чем все это. Okay. If you have questions, если у вас есть вопросы, uh, you know, I'd love to talk, я talk to you. очень был рад поговорить с вами. Uh, about uh, anything here or in Romans or 1 Corinthians. А, Если у вас есть вопросы по посланию к Ефесянам или к Римлянам, All right. Let's pray. давайте помолимся. Lord, thank you very much for loving the church. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты любишь церковь. Thank you for giving gifts to the church Спасибо за то, что Ты дал дары церкви, so that the church can continue to grow and to mature, для того, чтобы церковь могла расти и становиться зрелыми. So that we can stay on, on focus, do what you want us to do. Чтобы мы были сосредоточены и делали то, чего от нас хочешь so we don't go off in crazy directions. Не отклонялись в разных направлениях. Lord, we're here to, to honor you. Мы, Господь, здесь для того, чтобы почитать to, Тебя. To give glory to you. Для того, чтобы принести славу Тебе. So Lord, as we are united together, Господь, когда мы соединены вместе, using all of the various gifts and abilities that we в have, единстве используем все эти дары и способности, которые у нас есть. Lord, may, may the church uh, demonstrate your glory Пусть to the Господь, world. Церковь покажет Твою славу всему миру. Our church, all of the, the Наша churches in церковь. this city, И все the церкви в churches этом across городе, Ukraine, и все церкви the Украины, churches throughout this world, и церкви всего нашего мира. that we will give honor and glory to you. Пусть мы принесем Тебе всю славу и честь. Thank you, Lord, for being gracious and kind to us. Спасибо, Господь, за Твою благодать и милость к нам. We pray in the name of Jesus, in Jesus Christ. Amen.